Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Vrijeme je negdje oko 11.000. godine prije Krista. Na području koje mi nazivamo Bliski istok počinje se događati nešto što će promijeniti ljudsku rasu. Počinje promjena nakon koje više nikada neće biti kao što je bilo preduvjete za tu promjenu osigurala nam je klima. Oko 20.000. godine počinje završavati doba koje se naziva Pleistocen. To je doba kada je dobar dio planeta Zemlje bio okovan ledom. Sjever Amerike i Europe pokrivaju goleme ledene kape. Velika Britanija je poluotok. Otoci današnje Indonezije spojeni su s Indokinom i tvore područje koje se naziva Sundaland, a veliko je kao dvije Indije. Razina mora niža je od današnje oko 100 metara. To je hladan i suh svijet. Samo u području oko tropa vlada ugodna klima. Na vrhuncu toga doba, u zadnjem glacijalnom maksimumu, oko 30% zemlje prekriveno je ledom. Oko 18.000. prije Krista počinje globalno zatopljenje. Smjena ledenih doba i zatopljenja vjerojatno je vezana uz kretanje planeta Zemlje, uz njegovu orbitu i položaj Zemljine osi. Globalno zatopljenje nije bilo jednoličan proces. Ledeno doba vratilo se negdje oko 12.000 prije Krista i potrajalo oko 1000 godina. onda je konačno završilo zadnje veliko ledeno doba. I tada je počela ta promjena, ta revolucija u načinu života ljudi, nakon koje više ništa neće biti isto. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj revoluciji, o tome što nam je ona dobrog, a što lošeg donijela i kako je ta revolucija došla do naših krajeva. Veliki dio povijesti ljudske rase obilježen je načinom života koji se naziva lovačko-sakupljački. Godine 2001. čadsko-francuska ekipa arheologa i paleontologa predvođena Michelom Bruneom u čadskoj pustinji na lokalitetu Toros Menala pronašla je kostur bića koje bi moglo biti naš najraniji predak. Biće je dobilo naziv Sahelantropus chadensis. Njegovi ostaci stari su 6 do 7 milijuna godina. To je biće najvjerojatnije bilo hominid koji je hodao na dvije noge. Od tog najranijeg pretka pa do kraja zadnjeg ledenog doba život hominida nije se puno mijenjao. Bili su lovci sakupljači, hrana je dolazila od lovina, strvina i od biljaka. Ti su se ljudi često selili od jednog sezonskog lovišta do drugog, od jednog izvora hrane do drugog. Nisu imali puno stvari niti prtljage. Njihove zajednice bile su male tu povijesti jedva da je bilo. Arheolog Steven Mithen u knjizi Nakon leda piše. Ljudska povijest je počela negdje oko 50.000. godine prije Krista. Ili negdje oko toga datuma. Možda oko 100.000. godine prije Krista, ali sigurno ne prije toga. Ljudska evolucija ima znatno dulji pedigre, Najmanje 3 milijarde godina prošlo je od začetka života i oko 6 milijuna godina prošlo je od kada se naša loza odvojila od loze čimpanze. Povijest, kumulativni razvoj znanja i događaja, sve to dogodilo se nedavno i nevjerojatno je kratko. Malo se toga značajnog dogodilo do 20.000. godine prije Krista. Ljudi su nastavili živjeti kao lovci skupljači, baš kao što su njihovi preci to radili milijunima godina. Živjeli su u malenim zajednicama i nikada nisu dugo ostajali u jednom naselju. Oslikano je nekoliko zidova spilja i napravljeno je nekoliko lijepih komada oružja za lov, ali nije bilo događaja koji su utjecali na tijek povijesti, koji su stvorili moderni svijet. Tada je došlo čudesnih 15.000 godina u kojima su rođeni zemljoradnja, gradovi i civilizacija – do 5000. godine prije Krista postavljeni su temelji modernog svijeta i ništa što je došlo poslije, klasična grčka, industrijska revolucija, atomsko doba, internet, nije uspjelo dosegnuti značaj tog događaja. Ako je 50.000. godina prije Krista označila rođenje povijesti, godine od 20.000. do 5.000. prije Krista bile su njezino sazrijevanje. Homo sapiens, mudri čovjek, bio je naš prvi predak koji je promijenio način života. Tada hominidi više nisu samo krstarili olikom i nabavljali hranu. Počelo je planiranje u raspolaganju lokalnim prirodnim bogatstvima. Kako je dolazio kraj zadnjem velikom ledenom dobu, ljudi su u nekim područjima počeli produžavati boravak na jednom mjestu prvo na nekoliko tjedana, pa onda mjeseci. U području plodnog polumjeseca, područja koje se prostire preko današnje jugoistočne Turske, Sirije, Izraela, Jordana, Libanona i Iraka, ljudi su počeli iskorištavati divlje trave i žitarice. Ta prehrambena promjena može se datirati u oko 21.000 prije Krista. Njezini najraniji tragovi nađeni su na području današnjeg Izraela. Pojavljuju se prve zajednice koje žive uglavnom na jednom mjestu i u njihovoj prehrani sve više mjesta zauzimaju divlje trave i žitarice. Onda se u sve to umješala klima i život u plodnom polumjesecu počeo se ponovno mijenjati. Jan Tatarsol u knjizi Svijet od početaka do 4000. prije Krista piše Čini se da su se ljudi koji su počeli ovisiti o skupljanju divljih žitarica na kraju Pleistocena našli suočeni s duljim toplim ljetima i povećanom sušom, koji su smanjili prirodnu proizvodnju tih vitalnih resursa. Kako bi to nadoknadili, ljudi plodnog polumjeseca su prije 11 do 10 tisuća godina pokrenuli procese kultivacije i umjetnog odabira. Sadili su sjemenje divljih žitarica poput eikorna i emera, koje su tijekom žetve najbolje čuvali svoje sjemenje i koji su imali to sjemenje okupljeno u grozdovima. To kultiviranje prvo divlji žitarica, pa onda grahorica i divlje glana, koji se počeo iskorištavati za izradu odjeće, nije označilo početak zemljoradnje u Ohalu, nalazištu na sjeveru Izraela koje se datira 18.000 prije Krista, nađeni su tragovi jednog takvog naselja u kojemu žive ljudi čiju prehranu dobrim dijelom čine te divlje žitarice i mahunarke. Ali ljudi koji su živjeli u Ohalu još nisu prešli prag s kojeg više nije bilo povratka. Prag koji je dijelio život lovaca sakupljača od života zemljoradnika. Taj je prag pređen u kulturi koja se naziva natufijanska kultura. Krajem 30. godina 20. stoljeća arheolog Dorothy Gerrod istraživala je nalazište u suhoj dolini zvanoj Vadi en Natuf. Dolina se nalazi u brdima planine Karmel u današnjem sjevernom Izraelu. Nađeni predmeti bili su slični onima koji se mogu naći u paleolitičkim nalazištima, ali je nešto ipak bilo drugačije. Trevor Watkins u knjizi Ljudska prošlost piše. Prvo, među oruđem napravljenim od odlomljenog kamenja bilo je niz malenih oštrica, otupljenih na jednoj strani i poliranih na oštroj strani. Drugo, nađeno je mnogo velikih mužara i kamenova za mljevenje. Treće, naselje koje je Gerodova iskopala u El Vadu proširilo se znatno izvan ulaza u pećinu. Stanovnici su na padini izgradili nastambe u kojima su živjeli. Bilo je to očito znatno veće naselje od bilo kojeg drugog paleolitičkog naselja. Na kraju, na terasi u pravilnom groblju te u pećini nađeno je više od sto ukopa. Oruđe nađeno na tom nalazištu bilo je slično drugim oruđima paleolitika. Ali ti maleni kamenovi s jednom poliranom oštricom razlikovali su se od svega što je do tada bilo nađeno. Bile su to oštrice za kremeni srp. U držaku drveta utaknula bi se ta oštrica i njome bi se žele žitarice. Oštrica je bila polirana od zemlje kremenjače koja se nalazi na stabljikama žitarica i trava. Mužari i kamenovi za mljevenje nađeni su i drugdje na području tog plodnog polumjeseca, ali nigdje ih toliko nije nađeno. Oprema za mrmljenje i mljevenje bila je izrađena od crnog bazalta. Njegova nalazišta bila su udaljena desetki kilometra od naselja. I niz kamenih posuda i mužara bio je ukrašen urezanim geometrijskim uzorkom. Sve je to ukazivalo da je pojava natufijanske kulture koja se prostirala po Palestini i Južnoj Siriji bila na prijelazu praga iz lovačko-sakupljačkog u zemljoradnički način života. To nisu bili samo zemljoradnici, ali oni su krenuli na put prema zemljoradnji i s tog puta nije bilo povratka. Ljudi na tufijanske kulture nisu se isključivo bavili zemljoradnjom i nisu stalno živjeli na jednom mjestu. Ali su vjerojatno bili među prvima koji su krenuli na put s kojeg više nije bilo povratka. Na put prema sjedilačkom načinu života i zemljoradnju. Taj im je napredak donio veće nastambe, neke od njih bile su napravljene od kamena vapnenca. Naselja su bila veća, oruđa je bilo sve više, postojali su prostori za skladištenje hrane. Žene su plele hasure i košare. Bio je to korak koji je bilo potrebno poduzeti kako bi se ostvarili preduvjeti za sjedilački način života. Prije 9000 godina koze i ovce pripitomljene su na Bliskom istoku. Stotinama godina kasnije pripitomljena je stoka. Prije 8500. godine sagrađena su prva utvrđena naselja na Bliskom istoku. Počelo je doba sjedilačkog načina života, doba poljoprivrede i stočarstva. Bila je to najveća revolucija u povijesti čovječanstva. Kad je čovjek krenuo na taj put, s njega više nije bilo povratka, govori dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Zemljoradnja i stočarstvo vam nije sad bolji i, i ugodniji i kvalitetniji način života od lovno sakupljačkog. Baš obrnuto. Lovci i sakupljači zapravo imaju puno više vremena, manje rade, više se odmaraju i kvalitetnije jedu. Jedu vrlo raznoliko. Zemljoradnici moraju puno raditi i loše jedu, jer jedu 5-6 različitih stvari za razliku od ovih koji jedu 50 različitih stvari. Više su izloženi bolestima jer ih je više na malom prostoru, stalno su u kontaktu s domaćim životinjama pa i zato su izloženi bolestima. Prema tomu zemljoradnja nije poboljšanje života. E, zemljoradnici žive lošije, teže i kraće od lovaca. Ali ne mogu živjeti na drugi način u tom broju koliko ih ima. Jel, dakle, to je jedna petlja u kojoj smo se ulovili već davno i iz koje nema povratka. Jel, jedan put kad počinjete proizvoditi hranu, kad vas ima više, ne možete se vratiti na lovi sakupljanje bez katastrofe. Možete se vratiti, ali onda ćete imati izumiranje, odnosno pomor. Mnogi ljudi će umirati od gladi. To je ono što nas se događa i danas. Mislim, danas isključite struju pa će čovječanstvo najvećim dijelom izumriti. kakva je bila prehrana tih prvih poljoprivrednika. Uzmimo na primjer recept za gulaš, jedno dosta rašireno jelo u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Ovo je recept iz prestižne kuharice Bečkog hotela Zahera. Goveđu plečku narežite na kocke od 1 cm, a dimljenu slaninu na malene kockice. Luk fino nasjeckajte. Popecite slaninu, dodajte luk i popržite do zlatno smeđe boje. Dodajte kockice govedine i dobro promiješajte. Dodajte rajčicu, pospite paprikom, dobro promiješajte i dodajte juhu. Začinite kuminom, mažuranom, lovorovim listom, feferonom i češnjakom i kuhajte oko sat vremena. U međuvremenu ogulite krumpir i narežite ga na kockice. Dodajte u gulaš i kuhajte još 10 do 15 minuta. Izmiješajte brašno i malo vode, dodajte juhi i pustite da se zgusne. Na kraju začinite solju i paprom. Sada iz tog recepta izbacite krumpir, rajčicu, papriku i feferone. Svi su oni došli iz Novog svijeta nakon što je taj svijet za Evropljane otkrio Kristofor Kolumbu. Zatim izbacite začine koji se uglavnom počinju koristiti u starom vijeku i koji su bili povlastica bogatijih. Što vam ostaje? meso koje kuhate u vodi. I to meso stare životinje od koje se više ništa ne može dobiti. Dakle, imate meso koje satima kuhate u vodi. I to je meso rijetko kad na tanjuru. Uglavnom se u tom ranom razdoblju poljoprivrede jedu žitarice i povrće. I tako je većina stanovništva jela tisućama godina. To nije baš najprivlačniji jelovnik na svijetu ovi najvažniji rani, dom, domestikati su doista domaćini u zapadnoj Aziji. Temelj života. Dakle, nekoliko vrsta žitarica, koze i ovce. Nakon toga jasno dolazi do izraženosti inventivnost autohtonih populacija koji ti ljudi jasno nisu ništa bedastije od ovih zapadnih azijeca i oni isto mogu nastaviti se tim procesom domestikacije nakon što su vidjeli da je to jedan način života koji im donosi neke prednosti. Druge kulture. Nešto se zna za životinje. Očito je udomaćivanje goveda i svinja znatno kompliciranija priča nego što je to priča sa ovcama i kozama. Postoji mogućnost da su e, goveda ili barem neke sort, neke vrste goveda udomaćene i na prostoru Europe. Sasvim sigurno su neka goveda udomaćene recimo u Africi, neka su u jugoistočnoj Aziji i tu je slika dosta komplicirana. To nam genetičari dosta raspetljavaju u novije vrijeme. E, sa svinjama ima isto jedna zanimljiva priča koja se sad pojavila upravo baš nedavno zapravo neki radovi pokazuju na to da su najranije domaće svinje vjerojatno uvezene u Europu sa bliskog istoka, dakle da bi bile također domaćine tamo, međutim da su onda vrlo brzo lokalni ljudi, e, evropljani koji su preuzeli te domestikate, shvatili da i tu ima divlje svinja koje se da udomačiti i te azijske domaće svinje vrlo brzo izgleda da su se zapravo stopile i nestale ili izumrle čak, nestale iz populacije domaćih svinja europskih, a njih su zamijenile udomaćene europske divlje svinje. Još možda samo da kažem da kod nas su te najranije žitarice, odnosno biljke koje se pojavljuju, osim žitarica imate leću koja je isto vjerojatno dovezena od nekog izvana, a mnoge stvari koje su nama danas osnovne prehrambeni artikli, jasno su vam uvezeni u ove prostore puno, puno kasnije. Da nije otkrivena Amerika, mi bismo se još uvijek jako loše hranili. Jel? Dakle, od kukuruza do razno raznih rajčica, paprika i koje kakvih ovih finota, ništa od toga nije tu bilo. poljoprivreda i stočarstvo omogućili su veću proizvodnju hrane. U domaćene životinje davale su gnojivo, gnojivo je povećalo prinos u domaćenih biljaka. U domaćeni sisavci upregnuti su plugove. To je također povećalo proizvodnju hrane i omogućilo da se obrađuju površine koje su do tada bile neobrađene u takozvanoj linear band keramik kulturi, nekad zvanoj Dunavska, koja je nastala oko 5000. godine prije Krista i koja se prostirala sjeverno i južno Dunava, ljudi su isprva obrađivali samo ono tlo koje se moglo orati ručnim štapovima i motikama. Nakon tisuću godina uveden je plug kojeg su vukli volovi. To je omogućilo da se obrađuje tvrđa zemlja s žilavim busenjem. Povećana proizvodnja hrane dovela je do povećavanja stanovništva. Zemljoradnici su mogli imati više djece. Gerard Diamond u knjizi Zarazne bolesti čeliki puške piše. Pripadnici mnogih zajednica lovaca, skupljača često putuju u potrazi za hranom, no zemljoradnici moraju ostati u blizini svojih polja i voćnjaka. Tako nastalo stalno stanište pridonosi porastu gustoće populacije, tako što omogućuje kraće razdoblje između rođenja djece. Kod lovaca skupljača majka koja seli iz jednog logora u drugi može nositi samo jedno dijete uz nešto svoje imovine. Ona si ne može priuštiti da rodi drugo dijete dok prvo nije u stanju hodati dovoljno brzo da prati korak s ostatkom skupine i ne ometa njezino napredovanje. U praksi nomadski skupljači održavaju razdoblja između porođaja od otprilike četiri godine, kombinacijom laktacijske amenoreje, uzdržavanja od spolnih odnosa, čedomorstva i abortusa. Nasuprot tome, sjedilački narodi, neopterećeni problemom nošenja većeg broja male djece na udaljena mjesta, mogu roditi i odgojiti onoliko djece koliko ih mogu prehraniti. Kod mnogih zemljoradničkih naroda razmak između porođaja je oko dvije godine, to jest upola kraće nego kod lovaca skupljača. Veći broj djece imao je za posljedicu potrebu da se proizvodnja hrane poveća. To se pak moglo samo usavršavanjem poljoprivrede i stočarstva. Nije više bio moguć povratak u idiličan svijet lovaca sakupljača. Povećavanje stanovništva, usavršavanje poljoprivrednih tehnika u području velikih rijeka dovešće do pojave gradova, država, vlada i vojski. Povratak u svijet lovaca sakupljača više nije bio moguć poljoprivreda, stočarstvo i veliki broj stanovnika imali su i jednu opasnu posljedicu, pojavu i širenje zaraznih bolesti. Da, izgleda da je doista ovaj, mnoge, ako ne velika većina infektivnih bolesti zapravo kreće sa prelaskom na, na zemljoradnju, jednostavno zato jer su prije toga gustoće naseljenosti bile tako male da vam infektivne bolesti se baš nisu mogle niti, niti širiti. Ali Da, vi da biste imali kugu, ili novu gripu, morate imati dovoljno gusto naseljeno jedno područje da se ta infekcija može širiti. Jel? Dakle, tu su lovci sakupljači bili u znatno boljoj poziciji. Druga stvar je što su mnogi uzročnici e, infektivnih bolesti prešli od, mutirali od, od e, uzročnika životinskih bolesti. Nije to samo slučaj sa aids koji je prešao sa nekakvih majmuna tamo, nego mnoge druge stvari. To sad nije moja specijalnost, ali sigurno su mnoge bolesti vezane uz kontakt sa životinjama i onda mutiranje tih životinskih uzročnika bolesti. Život u blizini životinja i veća gustoća stanovništva doveli su do pojave zaraznih bolesti kod ljudi te do njihovog lakšeg širenja. Prenapučenost je bila zaslužna i za brzo širenje bolesti kod životinja. Nakon što su domaćene, sve veći i veći dio njih živio je zajedno s kučenim uvjetima. Ospice su tako došle najvjerojatnije od goveda, tuberkuloza također. Vodene kozice su nam podarila ili goveda ili ostala stoka sa srodnim virusima. Gripa je najvjerojatnije došla od pataka i svinja, hripavac od svinja i pasa, a malarija od ptica, najvjerojatnije kokoši i pataka. Kad smo domaćene životinje udomaćili, tada smo udomaćili njihove bolesti. Jared Diamond navodi četiri stadija u evoluciji specijaliziranih ljudskih bolesti od životinskih preteđa. Prvi nam stadi ilustriraju deseci bolesti koje tu i tamo izravno pokupimo od kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Primjeri takvih bolesti su bolest mačjeg ogreba, leptospiroza od pasa, psitakoza od papiga i pilića, te bruceloza od goveda. Slično smo osjetljivi na bolesti divljih životinja poput tularemije, kojom se mogu zaraziti lovci dok deru kožu divljih kunića. u tom prvom stadiju bolesti se ne mogu prenositi s čovjeka na čovjeka, a i sa zaražene životinje se rijetko prenose na čovjeka. Drugi je stadij opasniji, Jared Diamond piše. U drugom stadiju prethodno životinski patogeni mikrob evoluira do točke kad se može izravno prenositi s čovjeka na čovjeka i tako uzrokovati pojavu epidemije. Međutim, epidemija se može ugasiti zbog bilo kojeg od nekoliko razloga zaustavljena je modernim medicinskim mjerama ili prestaje kad su svi zaraženi, pa su ili postali imuni ili su umrli. Primjerice, dotad nepoznata groznica nazvana groznicom O Njong Njong pojavila se 1959. godine u istočnoj Africi i širila se sve dok nije bilo zaraženo nekoliko milijuna Afrikanaca. Vjerojatno je potekla od virusa majmuna, a na ljude su je prenijeli komarci. Nova bolest je brzo nestala, jer su se pacijenti brzo oporavljali i postali imuni na ponovljenu zarazu. Na Novoj Gvineji harala je bolest smijanja ili kuru, prenosila se kanibalizmom, a uzrok joj je bio sporo šireći virus. Svi oboljeli od nje bi umrli. Bolest je iskorijenjena kada je australska vlada krajem 60. godina 20. stoljeća uspostavila nadzor nad tim dijelom otoka i iskorijenila kanibalizam. Treći su stadi u evoluciji glavnih bolesti uzročnici bolesti u životinja koji su evoluirali u uzročnike bolesti kod ljudi, a još nisu izumrli, pa će možda postati, a možda i neće masovne ubojice čovječanstva. Budućnost je vrlo neizvjesna za groznicu lasa, koji uzrokuje virus koji je najvjerojatnije potekao od glodavaca. Ta je bolest prvi put uočena u Nigeriji 1969. gdje je uzrokovala kobnu i toliko zaraznu bolest da su nigerijske bolnice bile zatvarane čak i kad bi se pojavio samo jedan slučaj. Budućnost aids koji je potekao od majmunskih virusa i prvi slučaj oboljele osobe zabilježio tek 1959. još je sigurnija sa stajališta virusa. Završni su stadiji evolucije zaraznih bolesti glavne, odnosno poznate epidemijske bolesti koje pogađaju samo ljude. Zemljoradnje i stočarstvo nisu samo kada su u pitanju loše strane donijeli zarazne bolesti. Oni su promijenili i naš okoliš. Podataka ima nešto, ali ni izbliza toliko koliko bi htjeli o tom pale okolišu, da ga tako nazovemo, e, mi imamo nekakve mutne predodžbe zapravo o tomu kako je taj okoliš izgleda. On se mijenjao cijelo vrijeme. Mora vam biti jasno da je okoliš nešto što je vrlo dinamično i što se non stop mijenja. Okoliš se od krajem ledenog doba iz prirodnih razloga. Dakle, imali ste zatopljenje, povećanje vlažnosti, za ledenog doba, naročito za tog zadnjeg dijela ledenog doba koje je bilo izrazito hladno i suho, recimo šume su praktički nestale iz, Europe, imali ste šume samo u nekim džepovima, u, zaklonjenim mjestima, dolinama rijeka i tako dalje. Nakon kraja ledenog doba se te šume šire iz tih svojih takozvanih refugijalnih prostora. I e, postoji jedan trenutak kad se šume šire do maksimalnih svojih veličina. To se zove borealni maksimum, dakle najveće, najveće šume. I to je negdje na početku holocena, negdje prije recimo 7000 godina prije Krista. Treba reći još jednu stvar, a to je da te šume baš i nisu tako e, zgodna stvar, čak niti za lovce. Jer lovci, naročito gornje paleolitički lovci, su prvenstveno se hranili životinjama koje žive u stepi. Dakle, ova velika krda stepih životinja, tako da to zaraštavanje u šume je bio problem i za lovce, između ostaloga. I pitanje do koje mjere su možda i oni sudjelovali tu malo u menadžiranju tih šuma, da tako kažem. Makro, to su informacije su dosta, dosta krhke. E, jasno, kad imate zemljoradnike, onda je tu stvar jasna. Njima treba otvorene prostori, treba im plodno tlo na kojem mogu uzgajati svoje biljke, a da ne kažem stočari, kojima također treba. S jedne strane im treba pašnjak, a s druge strane te životinje same po sebi, kad ih puno ima, vrlo loše utječu na šumsku vegetaciju, jer koze brste mlado, mlado drveće i tako, i tako dalje. Stočarstvo i zemljoradnja trajno su počeli mijenjati okoliš. Promjena okoliša je pak promijenila biljni i životinski svijet. Relativno nedavni primjer za to jest promjena kod leptira u Velikoj Britaniji tijekom industrijske revolucije u 19. stoljeću. Industrijska revolucija, svijet ugljena, pare i željeza, dovela je do zagađenja okoliša. Čađa i prljavština počeli su pokrivati naselje i prirodu. Leptiri su na to reagirali tako što su leptiri tamnijih krila postali brojniji od onih svjetlijih krila. Grabežljivcima su leptiri tamnih krila bili manje uočljivi na tamnoj podlozi, na deblima prekrivenim čađom i prljavštinom. Zemljoradnja je tako promijenila biljni okoliš. Velike površine zemlje počele su se krčiti, kopati, orati i na njima su posađene kulture koje su plijevljene, gnojene i zaljevane. Tako su se kod biljaka dogodile mnoge promjene. Omiljene vrste biljaka počele su se mijenjati. Krupno sjeme dobiva prednost pred onim sitnim koje se može naći u prirodi. Lovac, kupljač i zemljoradnik različito gledaju na prirodu i okoliš. Jan Tatarsal piše. Zajednice koje žive od lova i skupljanja identificiraju se s okolišem oko sebe i znaju da, s obzirom na to da ih on hrani i odjeva, Prema tom okolišu moraju imati posebnu odgovornost. Što više, zbog svog načina života lovci i skupljači moraju živjeti s manjom gustoćom naseljenosti i njihove su tehnologije jednostavne. To pak ograničava štetu koju oni mogu nanijeti svijetu oko sebe, iako se čini jasnim da su skupine lovaca i skupljača u kasnom ledenom dobu istrijebile krupne životinje u nekim dijelovima zemlje. Razvoj poljoprivrede promijenio je sve to. Umjesto da žive unutar okoliša i kao njegov dio, Rani poljoprivrednici su postali suprotstavljeni silama prirode. Kiša nužno ne pada, sunce nužno ne sija kad poljoprivrednicima odgovara. Produktivnost može varirati od godine do godine, to pak stvara ekonomske i društvene krize. A kad se ljudi počnu osjećati pogođenima hirovima klime, oni se počinju osjećati suprotstavljenima prirodi. Život postaje borba protiv prirode. Borba protiv prirode mijenja tu prirodu, ali povratka nema civilizacije i kultura imaju svoju cijenu. To je promjena okoliša. Ono što znamo je da danas taj sredozemni okoliš, uključujući i jadranski izgleda potpuno drugačije nego što je izgledao recimo u ovom trenutku, u ovom razdoblju o kojem danas govorimo. Sve što mi danas imamo je degradirani okoliš koji nema veze zapravo sa prirodnom situacijom. Ono što mi danas imamo viziju toga kad, kad pomislim sredozemlji mediteranski krajolik, jel? to je nešto umjetno. To je nešto što je posljedica dugih tisućljeća eksploatacije tog prostora za zemljoradnju i za stočarstvo. Međutim, kad je to zapravo počelo, kad je ta degradacija počela intenzivno se odvijati, to je nešto što je još uvijek jako, jako upitna stvar. E, izgleda da je dosta dugo vremena trebalo. Izgleda da su te zajednice ranih stočara i, i zemljoradnika zapravo tehnološki bile ipak prilično ograničene da nisu mogli napraviti preveliki darmar u tom prirodnom okolišu. Sredozemni okoliš je vrlo krhak doduše i njega jedanput kad izbacite iz ravnoteže, teško ga je, zapravo nemoguće ga je vratiti natrag on je vrlo izložen eroziji. Vi jedan kad maknete taj pokrov biljni, onda obilne kiše zimske ispiru tlo i ovaj današnji krš, ekstremni krš kojega mi imamo na mnogim mjestima je sasvim sigurno posljedica ljudske aktivnosti prvenstveno i onda tih ljudskih aktivnosti u, vezi sa postojećim prirodnim okolnostima. Jel? Taj degradirani krajolik zapravo koji mi danas vidimo je posljedica zemljoradnje i stočarstva sigurno. Međutim, izgleda da je zapravo se to drastično počelo događati tek puno kasnije. Možda 4-5 tisuća godina nakon što je zemlja ranja krenula ovim prostorima, su njezini efekti postali jako vidljivi. Jer se međuvremenu broj ljudi znatno povećao, a sasvim sigurno je vrlo, vrlo izrazit postao za vrijeme rimske države, za vrijeme rimskog carstva, jer to vam je velika vrlo dobro organizirana mnogoljudna zajednica koja praktički sad tu već skoro na jedan industrijski način počinje iskorištavati taj prostor. Zemljoradnja je u Europu došla iz jugozapadne Azije, iz područja plodnog polumjeseca. Zemljoradnici su plovilima došli do Krete i grčkih otoka u Egejskom moru. Bilo je to negdje oko 7000. prije Krista. Onda su stigli na grčko kopno i preko doline rijeke Vardar došli u središte Balkana. Na područje istočne obale Jadrana poljoprivreda je došla oko 6000 prije Krista. U Italiju su zemljoradnici stigli iz Dalmacije. U srednju Europu su zemljoradnici došli preko Balkana, prvo u Panoniju, pa onda dolinom Dunava u središnju i kasnije zapadnu Europu. Oko sredine šestog tisućeća prije Krista u zapadnoj Mađarskoj razvila se takozvana linear band keramik kultura. Ona je dobila ime po specifičnoj lončariji nađenoj u naseljima te kulture, koja je bila ukrašena trakastim uzorkom. Kulturi je takvo ime nadijenuo njemački arheolog Friedrich Klopfleisch. Pored takve specifične lončarije, naselja te kulture odlikovala su se masivnim, dugim kućama standardiziranog dizajna. Dvije ili tri takve kuće podigle bi se na šumskim čistinama na obali rijeke. Tako je naselje imalo lak pristup vodi i obradivoj zemlji. Ta je pak kultura proizašla iz takozvane starčevačke kulture, koja je dobila ime po lokalitetu Starčevu u Srbiji. U Timesovom arheološkom atlasu piše. Šume Europe s umjerenom klimom imale su ključni utjecaj na graditeljske metode i na poljoprivredne tehnike. Drvo se obilno koristilo za gradnju dugih kuća duge i do 45 metara, te su kuće obično bile podijeljene na tri dijela. Mjesto za stanovanje bilo je u središnjem dijelu, stoka se držala u sjevernom dijelu, a na južnom nalazila se podignuta galerija koja je možda služila za skladištenje žitarica. Naselja zemljoradnika na istočnoj obali Jadrana bila su drugačije. Nije tu bilo velikih drvenih kuća kao u srednjoj Europi to je bilo drugačije podneblje. Imamo naznake toga da su prije dolaska zemljoradnje Jadranom da se dosta plovilo i da se dosta e, gledalo, istraživalo, neki kontakti su postavili između tih različitih ljudi. Između ostalog to znamo po tome što imamo tragova najranijih zemljoradnika na najudaljenijim jadranskim otocima. Vi ih imate na Palagruži, imate ih na Sušcu, Prema tomu to je očito da su oni se tu motali na nekakvim svojim plovilima koje nemamo pojma kako su izgledala, ali morala su postojati. I da nakon toga imamo naseljavanje na prostorima koji su zemljoranju najpogodniji. A to su vam na obali nema i baš puno. Ne? To su ravni kotari, zaleđe Zadra, dakle sjeverna Dalmacija, nešto kasnije Istra, budući da cijela stvar dolazi sa jugoistoka prema sjeverozapadu, onda je to i logična progresija. Međutim, imamo ih i posvuda drugdje, u prostorima koji baš i nisu zgodni za zemljoradnju, ali su vrlo zgodni za stočarenje. Dakle, pod krševitim dalmatinskim otocima ili primorskim otocima i po obalnim planinama. Tamo gdje su prostori pogodni za zemljoradnju, oni, ti ljudi žive u nešto većim selima, tamo gdje su prostori e, više uh, orijentirani prema stočarstvu ili prema nekakvom ekstenzivnom uzgajanju žitarica, možda po nekakvim vrtačama kako se to i danas radi. Tu je naseljavanje izgleda raspršeno, često se koriste i špilje kao povremena zakloništa i velim tragova imamo, ali ne nekakvih ozbiljnih sela. Jasno, u zaleđu svega toga su nam dinarska brda, jel? Gore na sjeveru je Velebit, Učka, pa, pa, Gorski Kotar, pa Velebit, dole imate ova velika, velika prostrana bosanska brda. I sad te novotarije do izvjesne mjere ulaze i u te prostore. Za razliku od srednje Europe i kulture linear keramik, na Jadranu i Mediteranu nema tako oštre podjele između novog zemljoradničkog i starog lovačko-sakupljačkog svijeta. Steven Mitten u knjizi Nakon leda piše. U srednjoj Europi postoji jasna odvojenost između nalazišta koje imaju kompletan neolitički paket, ona kulture band keramik s kućama od drveta, stokom, ovcama, usjevima, keramikom i poliranim kamenim sjekirama i mezolitičkih nalazišta s mikrolitima, jelenjim i veprovim kostima. Na Mediteranu neolitički i mezolitički paketi su pomiješani na nekim nalazištima. Čini se da su ih u isto vrijeme koristili isti ljudi. Međutim je zanimljivo ako gledate nalazišta u tim planinskim područjima, naročito recimo u Hercegovini ili čak i u dijelovima Bosne, onda ćete vidjeti da za razliku od cijelog ono što mi zovemo neolitičkog paketa koji se pojavljuje na obali Jadranskoj, koji se podrazumijeva sela, različite domesticirane životinje i biljke, nove tehnologije i tako dalje. Tu imate u tim brdima imate zapravo situaciju da imate tragove lovaca sakupljača koji preuzimaju pojedine, biraju i preuzimaju pojedine detalje nove. Recimo imate u špilji tragove lova na divlje životinje, klasično kao što je bilo prije, i onda imate par fragmenata keramike. Dakle, ili neki lonac je neku došao. Ili među tim svim divljim životinjama imate nešto ovaca, malo, ali nađe se. Možda je neko, neki lovac oteo negdje neku neku kozu od nekog zemljoradnika ili se dogovorio s njim za razmijenje to za nešto, na neki način to došlo do njega. Dakle, to je situacija koja se tim brdima e, zadržava relativno dugo. U nekim prostorima nekoliko stoljeća, u nekim prostorima možda i duže. Velika nepoznanica je recimo zaleđe Velebita, Lika, taj prostor tu dugo, dugo nemamo još tragova zemljoradnika i stočara. Pitanje je da li je to možda i dijelom posljedica nedovoljne istraženosti tog segmenta, tog prostora ili je to stvarnost, to ćemo tek vidjeti jednog dana. A onda što je zanimljivo isto, naime nemojte zaboraviti, sad smo dosta pričali o Jadranu, ali rekli smo negdje na početku da zemljoradnja ulazi u Europu na barem tri načina. Jel? Imate jednu liniju koja ulazi u Europu preko Balkana i u Podunavlje. I istovremeno kad zemljoradnja počinje na Jadranu, zapravo istovremeno počinje i u Podunavlju. U jednom momentu dolazi do kontakta između tih dva grupa i u tom momentu zapravo definitivno lovi sakupljanje nestaje iz tih naših prostora. Godine 1786. britanski orientalist Sir William Jones postavio je tvrdnju da grčki, latinski, sanskrt, germanski i keltski možda vode podrijetlo od jednog zajedničkog izvora. Godine 1868. njemački lingvist August Fick objavio je knjigu pod naslovom Usporedni riječnik indoevropskih jezika. Bilo je to pionirsko dijelo u kojemu je Fick pokušao rekonstruirati taj prajezik nastao u dalekim predpovijesnim vremenima. Indoeuropljani su se kao pretpostavljena jezična i kulturna cjelina raspali prije otprilike 6000 godina u planinama Prednje Azije. Od te skupine najduže je opstao jezik. Postavlja se pitanje tko su ti Indoevropljani, kada su došli u Europu i svoje pradomovine i kakav je bio njihov dolazak. Je li on bio miroljubiv ili su oni uništili zajednice koje su zatekli u Europi? Pitanje je što su indoevropljani kad su došli. Postoji vrlo ozbiljna škola koja misli da su upravo ti rani zemljoradnici najstariji indoevropljani. Prema tomu, to je nešto što vjerojatno nikad nećemo znati. Mi nemamo, taj jezik nije sačuvan. E, nećemo nikad točno znati kako su ti ljudi govorili. Međutim, postoji vrlo jaka i uvjerljiva argumentacija o tome da upravo širenje zemljoradnje je zapravo najmoćniji mehanizam širenja jezika. I da u tom širenju treba vidjeti dolazak nekakvih proto-indoeuropljana koji govore nekakvim proto jezikom na prostor Europe. Što ne znači da kasnije nisu nekakvi drugi indoeuropljani ulazili u taj isti prostor 3000 ili ne znam koje godine kasnije. Jel? Ali opet kako je, na koji način su oni došli, što su promijenili, ja recimo mislim da taj, pod navodnicima val, makar pitanje je da li je uopće bio val ili ne, da taj val oba uopće nije dosegao eh, Jadran. Što se događalo tijekom tih tisuća godina od trenutaka kada je zemljoradnja došla u Europu? Na Kretu su zemljoradnici došli oko 7000. prije Krista. Trebalo im je oko tisuću godina da dođu do istočne obale Jadrana. Nalazišta na našoj obali Jadrana mogu se radiokarbonskom metodom datirati u 5990. prije Krista, kada je u pitanju Gudnja, do 5690. godine prije Krista kada je u pitanju Medulin. U sjevernoj Europi tragovi rane neolitičke kulture mogu se datirati u oko 4000. prije Krista, što se događalo u tim silnim godinama. Jedan moj prijatelj je nedavno napisao jednu izvrsnu knjigu o neolitiku u tom razdoblju u Italiji. U njoj dosta govori o onom običnom neolitičkom životu u kojem se ništa ne događa i koje traje tisućljećima i kojemu arheolozi vrlo rijetko raspravljaju jer sve zanima taj prelaz na zemlju radnju kao veliki bitni događaj, jel? a onda što se događa posle toga 3000 godina? Pa ne događa se ništa. Jel? Događaju se životi ljudi koji su sigurno puni e, problema, drama, e, ljepota i tako dalje i to je prostor koji nas i kako treba interesirati. S jedne strane sigurno je da se kroz to dosta dugo razdoblje, nekoliko hiljada godina, stvari mijenjaju. Međutim, izgleda da se ništa baš radikalno ne događa. Kad govorimo o našem jadranskom prostoru, od negdje 6000. pa do iza 3000. godine, dakle 3-3,5 tisuće godina, se ne događa ništa spektakularno. Jel? ustaljuje se taj način života zemljoradničko, stočarski. Ljudi ima više nego što ih je bilo prije dok su bili lovci sakupljači, ali izgleda da ih baš i nema radikalno više. E, ne smijemo gledati na te stvari kao nešto što progresivno stalno teži, ne znam, boljem, većem, nečem. Jel? Promjene se događaju, ali one mogu ići u raznim smjerovima kad kad prema povećanju populacije, kad kad možda čak i prema smanjenju i okoliš se mijenja u to vrijeme. Ima razdoblja koja su nam prilično slabo poznata, ne znamo da li je to posljedica nečega krivoga što radimo u istraživanju ili doista možda nekim razdobljima je se ljud, broj ljudi na tom prostoru i smanjio, to mislim prvenstveno na kraj neolitika i prelaz na bakreno doba, počeci ono što mi zovemo bakreno doba, makar tu zapravo bakrenih predmeta gotovo da i nema u to vrijeme, a to vam se događa negdje između 4 i 3 tisuće prije Krista. Prema tomu to je jedno razdoblje u kojem se, velim, ne događa ništa posebno uzbudljivo, ali ima ipak naznaka da se socijalna struktura društva pomalo drugačije slaže. Prelazak na zemljoradnju bio je najvažniji trenutak u povijesti čovjeka. Rezultat tog prijelaza su države, gradovi, pismo, matematika, vjera, zakoni i sve ono što smatramo sastavnim dijelom naše civilizacije. U tom prijelazu ljudi su imali veliku ulogu. Oštroumnost i promatranje našim su dalekim precima pomogli da u domaće biljke i životinje. Ali pitanje je bili svega toga bilo da promjena zemljene orbita i osi nije dovela do globalnog zagrijavanja. Jan Tattersall u knjizi Svijet od početaka do 4000. prije Krista piše. Volimo misliti da povijest stvaraju ljudi i često nas uče tomu, ali stvari nisu tako jednostavne. Nezadržive socioekonomske sile često su rezultat pritisaka okoliša i klime, koje su pak totalno izvan kontrole zainteresiranih društava i njihovih vođa. Prema tome, Čimbenici koji su izvanjski pojedincima ili cijelim društvima i narodima stajali su iza velikog dijela procvata, propasti i sukoba koji čine složenu tapiseriju ljudske povijesti. Taj prijelaz na zemljoradnju promijenio je sve. Naš način prehrane, naše zdravlje, naš način života. Promijenio je ljudske navike, reorganizirao je naše vrijeme i na kraju promijenio društvo, govori dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Sva su ta društva još uvijek ono što bi loše tradicionalno rekli egalitarna. Jel? Dakle, nemate nekakve organizirane hijerarhijske strukture. Te krupne promjene dogodit će se negdje na kraju bakrenog doba. Vjerojatno negdje sredinom trećeg tisućljeća prije Krista, kad počinjemo imati prve naznake nekakvih elita, nekakvih moćnih pojedinaca koji prikupljaju materijalne vrijednosti, tu su sad prvenstveno dolaze u igru metali, jel da, početak metalnih razdoblja, bakreno doba, oružje koje je prvenstveno za pokazivanje i za paradu više nego što je korisno i takve stvari, grobnice velike, složeno sagrađene u kojima unutra puno tih skupocjenih predmeta, naselja na pozicijama koje izgleda da su obrambena prvenstveno, nekakvi mogući tragovi e, obrambenih građevina i takve stvari. Ali to je nešto što se zbiva sredinom ili u drugoj polovici trećeg tisućeća prije Krista, dakle dobre 3000 godina nakon što je zemljoradnja ove prostore došla. Događaju se očito nekakve socijalne promjene. Društvo se drugačije organizira, to je nešto što se događa na čitavom europskom prostoru. Koliko je to povezano sa mogućim nekakvim novim migracijama, to je stvar za ozbiljnu raspravu i vjerojatno u velikom dijelu Europe zapravo nema veze sa useljavanjem novih populacija negdje iz Azije ili ne znam od kuda. Nije rečeno da nema veze s migracijama. Naime, očito je to razdoblje u kojem se ljudi puno kreću ali se kreću pojedinci, kreću se u različitim smjerovima, kreće se ta elita nekakva. Vrlo zanimljive stvari, ali koje zapravo nas sad uvode u jednu drugu problematiku koju ćemo možda jednog dana.